Четверте. Матеріали, що містять державну таємницю. П'яте. Що прямо віднесені до його компетенції законом країни між державними договорами та угодами. Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-яку справу. Законодавство про прокуратуру, адвокатуру та інші правоохоронні органи. Глава 49. Завдання, функції і система органів прокуратури. Прокуратура згідно зі статтею 162 Конституції України має своїм завданням здійснення вищого нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами іншими органами Державного господарського управління та контролю, урядом Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності підпорядкованості та належності посадовими особами та громадянами. Стаття 4 закону України про прокуратуру передбачає, що завданням органів прокуратури є утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку захист закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень, гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних політичних, особистих справ і свобод людини та громадянина, основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування. Функції прокуратури також зводяться до того, що вона здійснює розслідування злочинів, підтримує державне обвинувачення, наглядає за виконанням законів у місцях утримання затриманих, попереднього ув'язнення, при виконанні покарань та застосування інших заходів примусового характеру, що призначається судом. Наглядає за додержанням законів у Збройних силах і органах Служби безпеки України прокуратура бере участь у розборці органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням у роботі по вдосконаленню та роз'ясненню законодавства. Систему органів прокуратури становлять Генеральна прокуратура України, Прокуратура Республіки Крим міські, районні, міжрайонні, а також інші прирівняні до них прокуратури. Основні напрямки діяльності прокуратури передбачені в законі України про прокуратуру від 5 листопада 1991 року. Зміни внесені 22 квітня 1993 року Відомості Верховної Ради України 1991 рік номер 53 стаття 793 Голос України 12 травня 1993 рік